Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 3-ն է տարվա 3-րդ օրը։ այսօրը պատմության մեջ։ 1815 թվականին Ավստրիան, Ֆրանսիան եւ Մեծ Բրիտանիան գաղտնի դաշինք ստեղծեցին Պրուսիայի եւ Ռուսաստանի դեմ։ 1870 թվականին սկսվեց Բրուքլինի կամուրջի շինարարությունը։ Բրուքլինի կամուրջը Միացյալ Նահանգների ամենահին կախովի կամուրջներից մեկն է, որը գտնվում է Նյու Յորքում։ Իրար է միացնում Նյու Յորքի Բորոներ Մանհեթենը եւ Բրուքլինը։ Երկարությունը 1825 մետր է, իսկ լայնությունը 26։ 1921 թվականի այսօրը Թուրքիան խաղաղություն հաստատեց Հայաստանի հետ։ 1932 թվականին Հոնդուրասում ռազմական դրություն հայտարարվեց, որ เป զի դադարեցվի բանան վաճառողների խռովությունը, որ կազմակերպվել էր United Fruit Company-ի կողմից։ 1959-ի այսօր Ալյասկա մտավ Միացյալ Նահանգների կազմի մեջ։ 2004 թվականին Flash Airlines Flight 604-ը խորտակվեց Կարմիր ծովում։ Արդյունքում 148 մարդ մահացավ։ Սա ամենաշատ մահ ունեցող ավիավթարներից մեկն է Եգիպտոսի պատմության մեջ։ 1851 թվականի այսօրը ֆրանսիացի գիտնական Լեոն Ֆուկոն փորձարկեց իր ճոճանակը, որով ապացուցվում էր երկրի պտույտի հանգամանքը։ 1991 թվականի այսօրը արտոնագիր ստացավ առաջին հայկական ոչ պետական հեռուստաընկերությունը՝ Ցայգը։ 1993 թվականի այսօրը Ջորջ Բուշը եւ Բորիս Ելցինը պայմանագիր ստորագրեցին ռազմավարական հարձակողական տիպի սպառազինությունների կրճատման մասին։ 1994 թվականին Իրկուտսկից Մոսկվա թռչող Tu-154 մակնի շինքն աթիռ անսարքության պատճառով վթարի ենթարկվեց, մահացավ 126 մարդ։ Այսօրը ծնվել են 1803 թվականին գրող Մեսրոպ Թաղեադյանը, 1886 թվականին հայ գրականագետ եւ փիլիսոփա Հայկ Գյուլիքեղֆյանը, 1989-ին բրազիլական եւ միջազգային բամորական շարժման գործիչ Լուիս Կարլոս Պրեստեսը, 1911 թվականին հայ գրականագետ Գուրգեն Անտոնյանը, 1924 թվականի այսօրն է ծնվել հայ գրող Ստեփան Ալաջաջյանը, 1940 թվականին հայ քաղաքական գործիչ Հայաստանի միավորված կոմունիստական կուսակցության նախկին առաջին քարտուղար Յուրի Մանուկյանը 1956 թվականին ամերիկացի դերասան Մել Գիբսոնը, 1969-ին գերմանացի Ֆորմուլա 1 սպորտաձևի վարորդ Միխայել Շումախերը։ 1974 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ շախմատիստ եւ գրոսմայստեր Հովանես Դանիելյանը, 1985 թվականին լեհ շախմատիստ գրոսմայստեր Մատեուշ Բարտելը։ Thank you. Այսօր հունվարի 3-ն է։ Տարվա ավարտին մնաց 362 օր։